Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Նուշնար այս անունն է կրում այն ընկերությունը, որի մասին այսօր պատմելու ենք, իսկ գործունեության տեսակը մրգային չիպսերի արտադրությունն է։ Նուշնար բրենդով մրգային չիպսերի արտադրության բիզնեսը Նանար Օհանջանյանն ու Անուշ Սատուրյանն են հիմնադրել։ Քույրերի մոտ գաղափարը վաղուց էր ցակել, սակայն տարբեր պատճառներով այն կյանքի չէր կոչվում։ Սկսնագործարարներն այս բիզնեսն ընտրեցին, քանի որ արտադրության այս ոլորտը ունի մի շարք առավելություններ։ Նախ այն նորությունը Արցախում, երկրորդ ֆինանսական մեծ ներդրումներ չի պահանջում եւ հետո այս բիզնեսը կարելի է կազմակերպել նաեւ տնային պայմաններում։ Հենց այս առանձնահատկությունների հաշվառումով քույրերն արդեն 2 ամիս ծավալել են իրենց գործունեությունը։ Նախքան բիզնես գաղափարը իրականություն դարձնելը նրանք ուսումնասիրել են արտադրական process-ի ողջ ընթացքը։ Պարզվեց, որ դրանք այնքան էլ շատ չեն։ Միակ բարդությունը ըստ նրանց մրգերի կտրտման հետ է կապված։ Թեև չորացնելուց հետո թվում է, թե միայն կաշին է մնացել, սակայն միևնույն ժամանակ պահպանվում է մրգի համը։ Բոլոր օգտակար վիտամինները պահպանելու համար մրգերը չորացվում են հատուկ պայմաններում եւ ցածր ջերմաստիճանում։ Նուշնարի արտադրանքում բացառված են շաքարավազը, այլ քիմիական նյութեր։ Դրանք 100%-ով բնական քաղցրավենիքներ են, որոնք սիրում են թե մեծահասակները եւ թե փոքրերը։ Իդեպ, այս չիպսերը կարող են օգտագործել նաեւ շաքարային դիաբետիկները։ Մրգային չիփսերի արտադրության գործում Հումքի ընտրությունը առանցքային դեր է խաղում, եւ քանի որ ընկերության արտադրանքը հիմնականում նախատեսված է փոքրերի համար, այդ իսկ պատճառով հիմնադիրները հետևում են հիմնական պահանջներին, որոնք են մրգերի թարմությունը, դրանց վրա վնասվածքների բացակայությունը եւ այլն։ Հիմնականում օգտագործվում է տեղական արտադրանքը։ Ներկապահին արտադրատեսակները 10-ից 15-ն են պատճառը սեզոնայնությունն է, սակայն ինչպես նշեցին իմ զրուցակիցները, ամռանը նախատեսում են on-line-ել տեսականին։ Գործար Արցախ հաղորդաշարն է ձեզ հյուրընկալել եւ նախքան հարցազրույցը ես տեղեկացա, որ դուք քույրեր եք։ Սկսենք նրանից մտահղացումը, ինչպես ցակեց այդ գաղափարը, որ պիտի զբաղվեք հենց այդ գործով։ Իրականում այդ գաղափարը մեզ մոտ ցակել է շատ վաղուց, բայց որպես այդպեսին սկսել ենք իրագործել մոտ մի քանի ամիս է։ Գաղափարը ցակել է նանարի մոտ, այսինքն կոնկրետ ինչ արտադրանք ստեղծել, ինչով զբաղվել, որոշեցինք մի այնպիսի արտադրանք, մի այնպիսի շարժեք ստեղծել, որը մինչ այդ Արցախում չկա, այդ իսկ պատճառով ընտրել ենք հենց մրգային չիփսերը կամ ֆրիփսերը։ Մրգային չիփսերին մենք ծանոթացել ենք սոցիալական ցանցերի միջոցով, այն շատ տարածված է Հայաստանում, Ռուսաստանում, արտասահմանում, բայց հենց կոնկրետ Արցախում դեռևս չենք հանդիպել, դրա համար էլ որոշեցինք հենց սկսել մրգային չիփսերի արտադրությունը։ Պաստորեն նորություն եք մցրել գործարար շուկայում։ Այո։ Մի քիչ պատմեք ձեր գործնեության մասին, մրգային չիփսեր քանի որ չկա այն Արցախում եւ բնականաբար ամեն մի նորույթ դժվարությամբ է անցալվում, բայց քանի որ դա չիփսեր է, ինձ թվում է հեշտությամբ կընկալվի։ Այո, մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացրեք։ Ֆրիպսերը մրգային չիպսեր են, թարմ կտրատված, բարակ կտրատված մրգեր, որոնք չորացնում ենք հատուկ պայմաններում, շատ ցածր ջերմաստիճանում, որ เป զի պահպանվեն բոլոր օգտակար վիտամիններն ու հատկությունները։ Մեր մրգային չիպսերը չեն պարունակում ընդհանրապես շաքարավազ, ներկանյութեր, հավելումներ եւ այլ քիմիական նյութեր, եւ նրանք 100% բնական քաղցրավենիքներ են, որոնք սիրում են թե մեծահասակները եւ թե փոքրերը։ Եվ քանի որ ամենաշատը հենց փոքրերն են սիրում, մենք նախապատվություն տալիս ենք լավագույն մրգերին։ Հենց ես դա եմ ուզում հարցնել, քանի որ ձեր սպառողը հիմնականում փոքրիկներն են, դա կնշանակի, որ ավելի շատ պիտի ուշադրություն դարձնեք այդ մրգերին, որտեղից եք ձեր կբերում, ունեք հատուկ մարդկանց հետ պայմանավորվածություններ։ Դեռևս կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք, ընդհանուր առմամբ ձեռք ենք բերում տարբեր տեղերից, Արցախի հանրապետության տարածքում իհարկե, նախապատվությունը տալիս ենք մեր տեղական արտադրանքին, բայց այս պահին սեզոնայնության պատճառով կոնկրետ մրգերի տեսականին բավականին սահմանափակ է, այնուամենայնիվ ընտրում ենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր վստահելի են եւ միշտ որպես այդպիսի մենք նրանցից ենք ձեռք բերում մրգերը, բանջարեղենը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ մեր մրգերը լավագույնն են եւ այդ իսկ պատճառով ստացված մրգային չիպսերը նույնպես որակյալ են։ Իսկ կոնկրետ հատուկ մրգեր կան, որոնց վրա հատուկ եք ուշադրություն դարձնում, հենց այդ մրգերով եք պատրաստում, թե յուրաքանչյուր։ Ճիշտ ասած, սեզոնայնության պատճառով այժմ մի 10-ից 15 տեսակի մրգեր ենք չորացրել, բայց ամռանը նպատակ ունենք մոտ 35-ից 40 տեսակի մրգեր փորձել, որովհետև ամռանը շատ են լինում, մրգերի տեսականին շատ է լինում։ Մի քիչ դժվարություն է առաջացնում չորացնելիս ցիտրուսը, որովհետև համեմատած մնացած մրգերին ցիտրուսը ավելի երկար է չորանում, որովհետև նրա մեջ հեղուկը ավելի շատ է։ Կապված գործունեության ժամկետի հետ Նուշնար բրենդը դեռևս լավ ծանոթ չէ սպառողներին։ Ընկերությունը հատուկ մասնագիտացված խանութ ունի եւ հաճախորդները պատվերը գրանցում են on-line տարբերակով։ Այս հարցում սկսնագործարարներին օգնում են սոցիալական կայքերը, սակայն նրանք համոզված են, որ շատ շուտով իրենց բարիկները հանրության շրջանում լայն տարածում կգտնեն։ Իդեպ ընկերության արտադրանքն արդեն ուղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները նախընտրում են հենց Արցախյան արտադրանքը։ հյուրերը նպատակ ունեն իրենց արտադրանքը ներկայացնել նաև արտերկրում։ Նրանց երազանքներից մեկն էլ հենց դա է։ Մոտ 2 ամիս է, ինչ սկսել են գործել։ Դեռևս հաճախորդներին անծանոթ է այդ արտադրանքը, այդ իսկ պատճառով կարևոր ուշադրություն ենք դարձնում մենք գովազդին։ Այդ առումով մեզ օգնում է իհարկե սոցիալական ցանցերը եւ սկզբնական շրջանում հաճախորդները դեռևս անտեղյակ են այդ արտադրանքին, դրա համար մի քիչ դժվար է իրացվում, բայց առաջին անգամ փորձելուց հետո արդեն հաճախորդները կրկին նախընտրում են ձեռք բերել մրգային չիպսերը։ Մի քիչ դժվարություններից խոսենք։ Այ յուրաքանչյուր սկսնակ, երբ սկսում է իր գործունեությունը, բնականաբար հանդիպում է նաև դժվարությունների ձեր պարագայում։ Որոնք են այդ դժվարությունները։ Մրգերը մենք կտրատում ենք հատուկ սարքի միջոցով, երբեմն լինում է, որ գեղեցիկ չի ստացվում, հիմնականում այնպես պետք է լինի, որ բոլորը նույն չափսի լինեն, հենց այդ սարքի միջոցով մոտ 5 մմ mm հաստություն են ունենում, չորանալով 2-ից 3 մմ mm են դառնում։ Բայց օրինակ ցիտրուսը կտրատելիս երբեմն լինում է, որ տեղ են ստացվում կամ փչանում է միրգը, բայց հիմնական դժվարությունը այդ է։ Տեխնոլոգիաների մասին խոսեք, ունեք հատուկ տեխնոլոգիաներ որոնցով որ աշխատում եք եւ որտեղ եք աշխատում տնային պայմաններում։ Այո, դեռևս տնային պայմաններում ճիշտ է նպատակ ունենք ապագայում մեծացնել, փոքրիկ արտադրամաս ունենալ, որ เป զի կարողանանք նաեւ արտահասահման արտահանել մեր արտադրանքը։ Այժմ տնային պայմաններում ենք աշխատում, հատուկ չորացնելու սարքերի մեջ ենք չորացնում մրգային չիպսերը։ Երկու ամիս է նշեցիք ինչ աշխատում եք եւ ինչպես եք սպառել Մոտ 2 ամիս է ինչ աշխատում ենք, ինչպես արդեն նշվեց, եւ այդ մրգային չիպսերի սպառումը հիմնականում կազմակերպել ենք սոցիալական ցանցերի միջոցով, քանի որ մենք կոնկրետ մասնագիտացված խանութ չունենք, մեր հաճախորդները պատվերը գրանցում են on-line տարբերակով, դիմելով մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջին։ Պատվերը գրանցելուց հետո գրանցում են մոտ 1 կամ 2 օր առաջ նրա համար, որ մենք հավաքենք այդ անհրաժեշտ տուփը։ Պատվերը գրանցելուց հետո ուղղակի հանդիպում ենք ինչ-որ մի վայրում եւ փոխանցում հարմար մի վայրում եւ փոխանցում այդ մեր տուփը, մրգային չիպսերի տուփը։ Իսկ գուցե նաև խանութներում ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեր կերեք, եւս չեք ուզում, թե դեռևս քիչ եք արտադրում դրա համար։ Հա, դեռևս մենք քիչ ենք արտադրում, այսինքն քանի որ սկսնակ ենք այդ բիզնեսում, այդ իսկ պատճառով մենք դեռևս քիչ ենք արտադրում։ Բացի դրանից այս պահին մեր գործը ավելի շատ հոբի բնույթ է կրում, կարելի է ասել նպատակ ունենք ստեղծելու ինչ որ մի արժեք մեր սեփական ձեռքերով, այդ իսկ պատճառով դեռևս քիչ ենք արտադրում, բայց նպատակ ունենք, ինչպես արդեն նշվեց, ավելի ընդլայնվել եւ միգուցե արդեն պայմանավորվածություն սկսենք ձեռք բերել նաեւ մթերային խանութների հետ։ Եվ նաեւ մի քիչ խոսենք ձեր ընկերության անվանման մասին։ Ճիշտն ասած, անվան վերաբերալ շատ տարբերակներ են ունեցել, բայց վերջի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ընտրենք մի այնպիսի անուն, որը լինի հայկական, ու որոշեցինք վերցնել մեր անունների վերջնամասերը՝ Նուշնար, Անուշ եւ Նանար։ Հենց այդպես է ստեղծվեց Նուշնարը։ Նուշնար ընկերությունն այժմ աշխատում է մրգային պաստեղների արտադրության վրա, որը Արցախցի սպառողին հայտնի է թթու լավաշ անունով։ Սակայն, ինչպես նշեցին իմ զրուցակիցները, իրենց արտադրանքի մրգային պաստեղները շատ են տարբերվում թթու լավաշից։ Մենք ունենք նաև նորույթ, որը դեռևս չենք ներկայացրել մեր հաճախորդներին։ Այժմ մենք աշխատում ենք մրգային պաստեղների վրա, որը շատ ավելի հայտնի է մեր արցախցի հայրենակիցներին թոթու լավաշ անունով, բայց մեր մրգային պաստեղները շատ են տարբերվում թոթու լավաշից։ Ամենաառաջին պայմանն այն է, որ շաքարավազ չեն պարունակում, շաքարի փոխարեն մենք օգտագործում ենք բնական մեղր։ Երկրորդ կարևոր տարբերությունն այն է, որ մենք չենք օգտագործում ներկանյութեր, ինչի մասին էլ վկայում են մեր պաստեղների ավելի վառ եւ անուշ գույները եւ ամենակարևորը որ մրգերը չեն եփվում ինչպես որ թոթու լավաշի օրինակ միրգը եփվում է մեր մրգային պաստեղները չեն եփվում ուղակի դրանցից պատրաստված խյուսը չորացում է հատուկ պայմաններում ելի շատ ցածր ջերմաստիճանում որ เป զի պահպանվեն բոլոր օգտակար վիտամինները շատ լավ ու նաեւ արձագանքների մասին խոսեք ասենք արդեն ունեք սպառողներ ինչ արձագանքներ եք ունենում մենք սկզբնական շրջանում ընդհանրապես մեր մեր յուրաքանչյուր սպառողի մոտ կա նման տարածված կարծիք, բավականին դժվարությամբ է նորույթը ընկալվում, պետք է մեկ անգամ փորձել, նոր արդեն սկսել ձեռք բերել, գնում կատարել եւ արդեն մենք ինչ որ միտեղ այցելելիս կամ ինչ որ մեկի մոտ հյուր գնալիս, մենք տանում ենք մեր մրգային չիպսերը եւ ինչքան որ արդեն հասցրել են փորձել մեր հաճախորդները, բավականին հավանում են, հատկապես այն, որ շաքարավազ չի պարունակում, ինչպես նաեւ դա նախատեսված է նաեւ այնպիսի մարդկանց համար, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ եւ նրանց այդ քաղցր չի կարելի, այսինքն մեր հաջախորդները 100% բնական քաղցրավենիքի սիրահարներ են։ Ընդհանուր առմամբ արդեն այդ մեկ անգամ փորձելուց հետո նաեւ սկսում են պատվերներ գրանցել, անձամբ ձեռք բերել։ Մի քանի պատվեր արդեն ուղարկվել է Ռուսաստան, քանի որ մեր Ռուսաստանի հայրենակիցները բավականին մեծ նախապատվություն են տալիս հենց Արցախյան արտադրանքին եւ դա նաեւ կարելի է ասել, որ մեր հիմնական նպատակներից մեկն է, որը Արցախում ստեղծված արժեքը, Արցախ Արցախում ստեղծված արտադրանքը դուրս գա արտասահման, արտահանվի եւ դրանով իսկ նպաստենք ինչ որ մի փոքր մեր ներդրումը ունենանք Արցախ աշխարհի ճանաչմանը։ Հուսամ, որ ձեր բոլոր նպատակները շատ շուտով կիրագործվեն, որովհետև տեմպով եք սկսել բավականին, եւ հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի ու նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հատկապես պատերազմից հետո են Արցախում որևէ գործ սկսում եւ հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր հրավերն։ Շնորհակալություն։ Մեր զրույցի ձայնագրման ժամանակ իմ գործընկեր Տաթև Միրզոյանին հետաքրքրեց, թե ինչով են տարբերվում չիփսերը չրերից։ Մրգային չիփսերը չրերից տարբերվում են նրանով, որ դրանք ավելի բարակ են կտրատվում, շատ ցածր ջերմաստիճանում են չորանում եւ ընդհանուր առմամբ պահպանում են իրենց ամբողջ օգտակար հատկությունները եւ վիտամինները, իսկ չրերը ավելի հաստ են լինում եւ իրենց մեջ ավելի շատ հեղուկ է լինում։ Ու շաքարավազ են պարունակում չորերը։ Մեր մրգային չիփսերը առանց շաքարավազի են։ Ա, Բացել արտադրամաս, ունենալ հատուկ մասնագիտացված խանութ, հայկական արտադրանքը հասցնել արտասահման, ստեղծել նոր արտադրատեսակներ, նման եւ դեռևս մի շարք իրականացված ծրագրեր։ Սկզնագործարարներ Նանար Օհանջանյանն ու Անուշ Սատուրյանը համոզված են, որ այս ծրագրերը մոտ ապագայում անպայման կիրագործվեն։ Դրանց մի մասը իրականություն կդառնա նորարարական մոտեցումների եւ ժամանակակից սարքավորումների միջոցով, մյուսներն էլ համառ աշխատասիրության շնորհիվ։ Քույրերը հավատում են գործի հաջողությանը եւ յուրաքանչյուր դրական արձագանք բնականաբար նրանց ողջևորում է։ Այսպիսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։